նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Նախագահ Բակո Սահակյանի այցը ԱՄՆ շրջադարձային է։ Այն կարող է նոր քայլ լինել Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Արցախում է Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատանքային խումբը։ Ջրային համակարգի մի խումբ աշխատակիցներ ապարգևատրվել են մասնագիտական տոնի կապակցությամբ։ Թուֆենկյան հիմնադրամը վանում արքայան առնջի այգի է հիմնել։ Արցախում ավարտվել է ռուսական խոսքի օրեր ծրագիրը։ Ստեփանագերտում տեղի կունենա մշակութային խաչմերուկ ամենամյա մրցույթը։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի այցը ԱՄՆ կարևոր իրադարձություն էր։ Այն կարող է նոր քայլ լինել Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Երևանում լրագրողների հետ հանդիպմանն ասել է արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Արման Նավասարդյանը։ Սա մեծ դիվանագիտական հաջողություն էր հայկական դիվանագիտության համար։ Արցախը կարծես թե միջազգային օբյեկտից դառնում է միջազգային սուբյեկտ։ Միացյալ Նահանգները Արցախի նկատմամբ կարծես նոր մոտեցում է ցուցաբերում։ Չպետք է մոռանալ, որ Թրամփի օրոք պետդեպարտամենտն անցնում է երկրորդական պլան եւ ակտիվանում են օրենսդրական մեխանիզմները, Այս ֆոնին էլ լինում է Արցախի նախագահի այցելությունը կոնգրես։ ԱՄՆ կարող է ունենալ նոր մոտեցում Արցախի հարցում, նշել է դիվանագետը նկատելով դիրքորոշումը, որ կա ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների մոտ եւ ներկայացվում է միակ սիմետրիկ կոնսենսուսը, որ գոյություն ունի Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միջև, կարծես թե սկսում է փոխվել։ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարման գործում դրական տրամադրվածություն է պետք ունենալ։ Այս մասին հայտարարել է ԵԱՀԿ ազգային փոխրամասնությունների հարցերով գերագույն հանձնակատար Լամբերտո Զանիերը Թվիտերյան ասուլիսի ժամանակ պատասխանելով ադրբեջանական թրենդ գործակալության հարցին։ Այս հարցին առավել լավ կպատասխանեն ԵԱՀԿ ղեկավարությունն ու ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը, սակայն ներգրավվածությունը անգամ ամենազգզգված հակամարտությունների կարգավորման գործում, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի դրական տրամադրվածություն եւ համառություն են պահանջում, նշել է ԵԱՀԿ ներկայացուցիչը։ Եթե Բաքուն լրջորեն մտահոգված է ջրի հասանելիության հարցերով, կարող է դա Ստեփանակերտի հետ քննարկել։ Այս մասին ասել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը, Newsay-ի խնդրանքով մեկնաբանելով Ադրբեջանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչի մեղադրանքները։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունում ամենայն հավանականությամբ Նովրուզը չափից ավելի բուրն են նշում եւ աշխատավայրում սպիրտային խմիչքները չարաշահում են։ Բաքվի պաշտոնյայի մեկնաբանություններն այլ բացատրություն չունեն։ Եթե Բաքվին լրջորեն հետաքրքրում են ջրի հասանելիության ապահովման եւ ջրային պաշարների կառավարման հետ կապված հարցերը, ապա դրանք կարող է Ստեփանակերտի հետ քննարկել, որը բազմիցս նման պատրաստակամություն է հայտնել։ Կարծում եմ Ստեփանակերտը դեռևս պատրաստ է այս ոլորտում համագործակցելուն, հայտարարել է Տիգրան Բալայանը։ 3 մարտի 22-ին նշվել է Արցախի Հանրապետության ջրի եւ ջրային համակարգի աշխատողների օրը։ Օրվակապակցությամբ քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանն ու ջրամատակարարում եւ ջրահեռացում փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրեն Սամվել Հարությունյանը հանդիպել են համակարգի մի խումբ աշխատողների հետ։ Կարեն Շահրամանյանը շնորհավորելով ներկաներին իր խոսքում կարևորել է այն աշխատանքները, որոնք իրականացնում են ջրային համակարգի աշխատակիցները։ Նա հայտնել է, որ տարեց տարի երկրի իշխանությունները զգալի գումարներ են ուղղում Արցախի տնտեսությունները մշտական ջրով ապահովելու համար։ Նախարարը հույս է հայտնել, որ տարեց տարի այդ կառույցի աշխատողներն իրենց գործունեությամբ եւս կոժանդակեն ջրային համակարգի աշխատանքների բարելավմանը։ Ջրամատակարարում եւ ջրահեռացում Փակbaşնետիրական ընկերության տնօրեն Սամվել Հարությունյանն իր հերթին շնորհավորել է ջրային համակարգի աշխատակիցներին եւ նշել, որ 2017 թվականն իրենց ոլորտի համար եւս եղել է ձեռքբերումների տարի։ Ըստ նրա Արցախնային երկրներից է, որն ունի ջրային մեծ ռեսուրսներ եւ որ ամենակարևորը աղբյուրի մաքուր ջուր։ Օրվա արդիվ ոլորտում բարեխիղճ աշխատանքային գործունեության եւ ունեցած մեծ ավանդի համար քաղաքաշինության նախարարության եւ ջրամատակարարում եւ ջրահեռացում ընկերության տնօրինության կողմից ջրային համակարգի մի խումբ աշխատակիցներ ապարգևատրվել են պատվոգրերով եւ թանկարժեք նվերներով։ Դուք լսում եք լուրեր։ Երեքադրութի շրջվարչակաց մինիստերի դահլիճում Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի ազատ հայրենի խմբակցության падգամավորները հանդիպեցին պետական հիմնարկների աշխատակիցների հետ։ Միջոցառման մասին հերրախոսով պատմում է մեր արտահաստիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Ադմինբանը մասնակցում էր հաջորդի վարչակազմի ղեկավար Եվան Ավանեսյանը եւ վարչակազմի աշխատակազմի պատասխանատուներ ու բաժնի վարիշներ։ Հանդիպումը բացեց վարչակազմի ղեկավար Եվան Ավանեսյանը։ Կարևորելով նման հանդիպումների անհրաժեշտությունը վարչակազմի ղեկավարը խոսքը փոխանցում է Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի ազատ հայրենիք խմբակցության ղեկավար Արթուր Թոմասյանի։ Արթուր Թոմասյանը մանրամասը կանգ առավ Ազատ Հարենի կուսակցության անցած ուղու, պատգամավորներ Արմեն Օհանյանը, Արպատ Ավանեսյանը կանգ առան գյուղատնտեսության կորցության առնչվող մի շարք հարցերի վրա։ Արթուր Թոմասյանը եւ հանդիպման մասնակից պատգամավորները պատասխանեցին առաջ քաշված հարցերին։ Հանդիպումը ամփոփեց վարչակազմի ղեկավար Իվան Ավանեսյանը, որը շնորհակալություն հայտնեց Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի Ազատ Հարենի խմբակցության պատգամավորներին նման հանդիպում շրջանում կազմակերպելու համար։ Արցախ Մոսկվում է գտնվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատանքային խումբը, հայտնում է Արցախ պրեսը։ Այսը կազմակերպվել է Արցախի եւ Հայաստանի հարկայի մարմինների համագործակցության ծրագրի շրջանակներում, Այցի նպատակն է քննարկումներ կազմակերպել էլեկտրոնային հարկային հաշիվների դուրսկրման, կൂട്ടակային եւ սոցիալական վճարների անձնավորված հաշվառման համակարգերի ծրագրային ապահովումների շուրջ, ինչպես նաեւ փորձի փոխանակում կազմակերպել հարկ վճարողների սպասարկման գործընթացների, իրականացվող վերլուծությունների եւ կամերալ ուսումնասիրությունների մասով։ Համաձայն աշխատանքային ծրագրի Հայաստանի գործընկերների կողմից սեմինար քննարկումներ են անցկացվում Արցախի ֆինանսների նախարարության գազམ་ակերպական, հսկողական եւ եկամուտների հաշվառման վարչության, խոշոր հարկ վճարողների վարչության եւ Ստեփանակերտ քաղաքի հարկային տեսչության աշխատակիցների հետ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետների կողմից ներկայացվում են էլեկտրոնային հարկային հաշիվների դուրսգրման եւ կൂട്ടակային ու սոցիալական վճարների անձնավորված հաշվառման համակարգերի կառուցվածքը, ծրագրային հնարավորությունները, լիազոր մարմինների հետ տեղեկատվության փոխանակման ընթացակարգերը, ինչպես նաեւ 2018 թվականի հունվարի 1-ից Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառության գործունեության մեջ դրված հարկային օրենսգրքով կատարված փոփոխությունները։ Մարտի 26-ից 27-ը Հայաստանի Հանրապետության ոսկրածուցի դոնորների հայկական ռեեստրը բարեգործական հիմնադրամը Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հետ համատեղ Արցախի պետական համալսարանում ծրագրում է անցկացնել դոնորագրումներ, հայտնում է Արցախ պրես գործակալությունը։ Դոնորագրվել ցանկացողները մարտի 26-ին եւ 27-ին կարող են այցելել ԱՌՊՀ գլխավոր մասնաշենքում տեղակայված բուժկետ, սկսած առավոտյան 9:30-ից մինչև աշխատանքային օրվա ավարտը։ Աղբյուրի հաղորդմամբ ոսկրածուցի դոնոր կարող են դառնալ 18-ից 50 տարեկան ֆիզիկապես առողջ մարդիկ, ովքեր արյան քաղցկեղով հիվանդներին օգնելու եւ նրանց կյանքը փրկելու ցանկություն ունեն։ Դոնորագրումն անվնաս եւ անցավ գործընթաց է, այն լիովին կամավոր է եւ չի հետապնդում ֆինանսական շահ։ Երեք Ստեփանակերտի Սայատնովայի անվան երաժշտական ուսումնարանում տեղի է ունեցել ռուսական խոսքի օրերի փակման հանդիսավոր արարողությունը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Ռուսական խոսքի օրերի եզրափակիչ միջոցառումը լիրիկական երեկո էր՝ պոեզիա եւ երաժշտություն, որը հարազատ է երկու ժողովուրդներին էլ։ Երեկոն գրում էր դու կինես այդ պատճառով էլ ճիշտ ես խորագիրը եւ հնչած բոլոր կատարումները կնոջ եւ սիրո մեծարումն էին։ Հնչեցին հայ եւ ռուս բանաստեղծների ստեղծագործություններ՝ Սիլվա Կապուտիկյան, Մարո Մարկարյան, Աննա Ախմատովա, Մարինա Ցվիտաևա։ Միջոցառման հյուրերը տպավորված էին երիտասարդ կատարողների վարպետությամբ ու նրանցից վարակվելով իրենք էլ բեմ բարձրացան ու արտասանեցին։ Ելենա Դեմուրին անշնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության եւ հաճելի երեկոյի համար ասաց. Спасибо большое за этот чудесный подарок. Для нас он очень радостный подарок, но немножко грустный. Շատ շնորհակալ եմ այս քանչելի նվերի համար։ Ես շատ ուրախ եմ, բայց եւ միևնույն ժամանակ տխուր, որովհետեւ սա նաեւ հրաժեշտի երեկո է։ Ես զգացված եմ, դուք շատ գրագետ եք ընտրել ստեղծագործությունները եւ դրանք մատուցել մեծ վարպետությամբ։ Ես հիացած եմ հատկապես երաժշտական համարներից։ Կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը շնորհակալություն հայտնելով միջոցառման կազմակերպիչներին ու նախաձեռնողներին ասաց, որ երկու ժողովուրդների բարեկամությունը անհրաժեշտ է պահպանել եւ այս միջոցառումը նույնպես այդ նպատակին է ծառայում։ Нам завещано беречь эту дружбу наших народов Մեր ժողովուրդների բարեկամությունը մենք մեր նախնիներից ենք ժառանգություն ստացել եւ պետք է այն սերունդներին փոխանցենք, թեկուզ միայն նրա համար, որ չի կարելի հետ կանգնել այն ճանապարից, որով արդեն մի քանի հարյուրամյակ է ընթանում ես։ Մեզ կրկին անգամ իր շուրջն է հավաքել մեծն ռուսաց լեզուն, մենք սիրում ենք ռուսերենը, բայց ավելի շատ մեզ համար թանկ է հայերենը, մեր հարուստ ու ոսկեղենիկ մայրենին, ասաց ռուսական խոսքի օրերի միջոցառումների համակարգող Ռուբեն Օսիպովը իր երախտագիտություն ողջունությունը հայտնելով երկրի իշխանություններին ռուսերենի հանդեպ նման ջերմ վերաբերմունքի համար։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք թողարկումը։ Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամի նախաձեռնությամբ օրերս Քաշաթաղի շրջանի Վան համայնքի հողատարածքում տնկվել է 2370 արքայան առանջի ծառ։ Արցախ պրեսի հաղորդմամբ այգին հիմնվել է հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ ամերիկահայ Վիկտոր Սարուկյանի հովանավորությամբ։ Ծոֆենկյան բարեգործական հիմնադրամի գործադիր տնօրենի օգնական Մեդինա Հովանիսյանի խոսքով ծրագրի հիմնական նպատակն է այգեգործության զարգացումն Արցախում եւ աշխատատեղերի ստեղծումը շրջաններում։ Հիմնադրամը վարձակալել է Վան համայնքի հողատարածքը։ Ծառերը տնկել են գյուղի բնակիչները, ովքեր վարձատրվել են իրենց կատարած աշխատանքի դիմաց։ Հիմնված բոլոր այգիներում աշխատում են տվյալ գյուղերի բնակիչները, նշել է Մեդինա Հովանիսյանը, կարևորելով, որ ծրագիրը շարունակական բնույթ է կրելու, քանի որ սա Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամի Արցախում հիմնած երրորդ այգին է։ Հիմնադրամը հիմնել է 5 հեկտար նռան այգի Հադրութի շրջանի Արաչամուղ գյուղում, 7 հեկտար Խաշաթաղի շրջանի Երիցվանք համայնքում։ Իրացված բերքից ստացված շահույթը կուղվի հետագա բարեգործական ծրագրերի իրականացմանը։ Ապրիլի 10-ից 17-ը Ստեփանակերտում կայանալու է մշակութային խաչմերուկ ամենամյա մրցույթը, որն այս տարի ունենալու է Արցախի 105 համայնքից 603 մասնակից։ Այս մասին Արցախ պրեսի թղթակցի հետ զրույցում ասել է մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության մշակութային ժառանգության եւ ժողովրդական արվեստների բաժնի վարիչ Երասիկ Դանիելյանը, ավելացնելով, որ մրցույթն անցկացվելու է 4-րդ անգամ։ Մշակութային խաչմերուկն այս տարի լինելու է երկու փուլով, ընդգրկելով 6 անվանակարգեր՝ բեմադրություն, բանահավաքչություն, մեկ հայտի հնարավորություն, էպոսասացություն, դիման ինքնադիմանկար, թումանյանական հանգով։ Վերջին 3 անվանակարգերում համայնքները հանդես են գալու առաջին անգամ։ Եվ այս թողարկման վերջին տեղեկատվությունը։ Այսօր Օթերևութաբանության միջազգային օրն է սկսած 1961 թվականից, այսօրը համաշխարհային Օթերևութաբանական կազմակերպության անդամ 188 երկրներում նշվում է որպես Օթերևութաբանության համաշխարհային օր։ Տոնի Կարքախոսն է եղանակը, կլիման եւ ջուրը տեղեկատվական դարաշրջանում։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Արցախում։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում կդիտվի փոփոխական անբավարարություն, երեկոյան ժամերին սպասվում են կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, վարկյանում 3-ից 8 առանձին վայրերում մինչեւ 30-ից 35 մետր ուշքնությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 10-ից 15, ցերեկը 25-ից 30 աստիճան տաքություն։